บุ๊กทูเก้าสิบสี่ девяносто четыре, девяносто четыре, คำสันธานหนึ่ง союзы, один, союзы, один, รอจนฝนหยุดก่อน подожди, пока дождь пройдет, подожди, пока дождь пройдет, รอจนดิฉันเสร็จก่อน подожди, пока я приготовлюсь, подожди, пока я приготовлюсь, รอจนกว่าเขาจะกลับมา подожди, пока он вернется, подожди, пока он вернется, ดิฉันรอจนกว่าผมจะแห้ง я жду, пока мои волосы высохнут, я жду, пока мои волосы высохнут, ดิฉันรอจนกว่าหนังจะจบ я жду, пока фильм закончится, я жду, пока фильм закончится, ดิฉันรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว я жду, пока светофор станет зеленым. я жду, пока светофор станет зеленым, คุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่ Когда ты едешь в отпуск? когда ты едешь в отпуск, ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ Еще до летних каникул? еще до летних каникул, ใช่ ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม Да. Перед началом летних каникул. да, перед началом летних каникул, ซ่อมหลังคา ก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่ม Почини крышу, пока зима не началась. почини крышу, пока зима не началась, ล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ Помой руки перед тем, как садиться за стол. помой руки перед тем, как садиться за стол, ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก Закрой окно перед уходом. закрой окно перед уходом, คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่ Когда ты вернешься домой? когда ты вернешься домой, หลังเลิกเรียนหรือ После занятий? после занятий, ค่ะ หลังเลิกเรียน Да. Когда занятия закончатся. да, когда занятия кончатся, หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุ เขาทำงานไม่ได้อีกต่อไป После несчастного случая он больше не мог работать. после несчастного случая он больше не мог работать, หลังจากที่เขาตกงาน เขาไปประเทศอเมริกา После того, как он потерял работу, он поехал в Америку. после того, как он потерял работу, он поехал в Америку, หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกา เขาก็ร่ำรวย После того, как он переехал в Америку, он разбогател. после того, как он поехал в Америку, он разбогател,